Коментар на енергийния експерт Иван Хиновски. Има два аспекта на отлагането на либерализацията на пазара за ток. Първият е чисто имиджов. България търпи негативи, тъй като тръгваме да правим реформи, а след това се отказваме. Ние сме една от последните страни в Европейския съюз, които не провеждат тази реформа, която е част от условията, за да получим втория транш от ПВО. Не съм сигурен дали от гледна точка на цените ще търпим негативи. Защото на моменти цената на пазара е доста пониска, отколкото тази на бъдещия регулиран пазар. Всички тези прогнози никога не могат да бъдат точни, защото зависят от макроекономически и външнополитически фактори. Това заяви в предаването «Пресечна точка» енергийният експерт Иван Хиновски. Той коментира отложената либерализация на пазара за тока, която трябваше да се случи през юли тази година. По думите му трябва да свикнем с идеята, че живеем в пазарна економика, в която цените както на хранителните продукти, така и на електро- и топлинната енергия флуктуират от редица економически фактори като инфлация и цени на горивата. Министерството на труда и социалната политика провали тази реформа. То трябваше да изготви пакета нормативни документи за подпомагане на битовите потребители. Но основата на тази реформа беше класифициране на енергийно бедните домакинства по групи. Но МТСП не успя да намери административен капацитет, за да свърши това. Категоричен е експертът. Хиновски подчерта, че в Европа за определянето на енергийно бедните домакинства се прилага един енергиен показател, включват доходи, пенсии и активи. Тоест, трябва да включим всеки един, който кандидатства. Трябва да подаде в общината декларация, в която да даде тази информация. А всички бягат от това, защото ще лъснат много несправедливости. За да се приложи този механизъм, се изисква поне 6 месечна активна работа на администрацията. Не е сложно, но изисква усилия, подчерта той.